Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Do <clears throat> Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog minenika Muhammeda, alejhi salatu salam njegovu častnu porodcu, njegovu uzvrte, ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjeg dana. <clears throat> na početku izvinjavamo se zbog nekih problema tehničke prirode. Nadamo se, inshallah da nećemo više imati problema. Mi smo u petom danu u kojem se družimo sa predmetom hadisa, u kojem komentaršujemo određena poglavlja, određene hadise iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije, konkretno poglavlje o etici i edebu. Juče smo se zaustavili kod hadisa u kojem Allah poslani kaže inne min hijarikum ahsenukum huluqa u najbolji od vas spadaju oni koji su najljepših vladanja, pa smo pred kraj predavanja govorili o vrijednosti dobrog morala i lijepog ponašanja, lijepe čudi u islamu. Nakon toga <clears throat> Imam Buharija citirao hadis Aiše. Rekli smo da Imam Buharija nekada iz određeni hadijskih razloga, a nekada iz dodatne koristi ponavlja hadise, pa imam Buharija citirao ponovo hadisa Iše u kojem je spominuto da su židov došli kod Božije poslanika, ali ih se letu selam pa mu na neispravan način nazvali selam, pa je Aisha reagirala, pa je Boži poslanik Ali Selatu Selam i ukorio i kazao Aisha doista blagost kada god bude pri nečemu ona to uljepša. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija spominje hadis 6032. hadis u kojem je zabilježen da je Allah poslanik Ali Selatu Selam jednog čovjeka spomenuo ajde da kažemo skoro pa u negativnom kontekstu, Pa su islamski učenjaci i spomenuli da u datom momentu ako postoji određena korist, ako postoji određena korist, može spominjanje nekog insana biti i dopušteno. Pa stoji u hadisu od Urve, a ono da iše prenosi da jedan čovjek zamolio da ga primi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam, pa vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam kada ga je ugledao rekao je loš je on pripadnik svoga plemena. Ovo je moj neki prijevod koji sam ja odabrao, a u Buhari je prevedeno ne valja li brat plemena, ne valja li brat plemena ili nešto tako. Ne valja li sin plemena, mi smo znači od, odredili i odabrali prijevod, loš, li, loš, li, loš je on pripadnik svoga plemena. Kada je ovaj sjeo, vjerovijek sin sallallahu alaihi wasallame opustio se u odnosu prema njemu i razvedrio. Kada je čovjek otišao, Aisha mu je rekla, Allah poslaniče, kada si čovjeka ugledao, za njega si rekao to i to, a onda si se prema njemu opustio i razvedrio. Tada je Allah poslanik alaihi salatu wasallam rekao, Aisha, jesi li ikada vidjela da sam nepristojan? Kod Allaha će na sudnjem danu najgori čovjek biti onaj kojeg su ljudi izbjegavali čuvajući se njegova zla. U svakom slučaju, ovaj hadis nosi u sebi mnoge koriste. Ono što je za nas najinteresantnije jeste kako je morala bio Boži poslanik, ali alaih salatu wasalam, Islamski učenjaci i imamo čak i u fus notama spominju razloge zašto se Allah poslanik alaih salatu wasalam opodio na ovaj način prema ovom čovjeku. Znači on je mu je kazao da je on loš potomak svoga plemena, Znači, spomenuo ga je po zlu, ali opet kada je taj čovjek ušao kod Božijeg poslanika, Allah poslanik se prema njemu lijepo ponašao. Pa znači, iz ovog hadisa uzimamo korist, a to je da Allah poslanik ali se letu selam određene osobe, iako su zasluživale možda neko drugo ponašanje, obhođenje Allah poslanik ali se letu selam, prema njima se obhodio lijepo i kazao Aiši, Aiša, jesi li ikada vidjela da sam nepristojan? Znači bez obzira što taj čovjek ima pri sebi loših osobina i zaslužuje možda e, i neki ukor, opet se Boži poslanik ali se letu selam prema njemu lijepo obhodio i ponašao i na kraju je Aiši radijallahu ta'ala kazao taj veliki čuveni hadis da kaže Aiša kod Allaha na sudnjem danu najgori čovjek će biti onaj kojeg su ljudi izbjegavali čuvajice njegovog zla. Juče smo komentarisali i spominjali ovaj hadis čovjek vjernik bi trebao da se čuva, da maksimalno se čuva, da ne daj Bože bude od onih ljudi od kojih ljudi bježi. Doista poznajem ljudi koji kada društvo vidi, e, znači svako od njih kaže ili eto ide onaj, hajmo se razići. Jednostavno niko ne želi njegovo društvo, svima su dosadni i tako dalje. Tako da čovjek vjernik treba da pazi na svoje ponašanje, treba da pazi na svoj moral, da ne bude od onih ljudi za koji poslani kaže to su najgori ljudi, oni ljudi znači koji ljudi izbjegavaju bojeći se bojeći se njihovog zla bojeći se njihovog zla nakon toga imam Buharija stavio je novi podnaslov i kaže lijepa narav darežljivost i pokuđenost škrtosti prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhum da je kazao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio je najdražljiviji čovjek, a najdražljiviji opet bio je u Ramazanu. Allahu poslanik ali salatu wasallam opisivan je od strane drugih ljudi da je bio najdražljiviji, a s druge strane u Ramazanu bi bio dodatno, dodatno darežljiv. Pa je znači jedna od njegovih osobina, eh, moralnih, lijepih osobina, jeste da je Allahu poslanik bio jedan od najdražljivih ljudi, a njegova darežljivost bi se povećavala u Ramazanu. Ebu Zer kaže da je, kada je čuo za poslanstvo vjerovjesnika, sallallahu alaihi veselame, svome bratu rekao, jaši prema ovoj dolini i čuj šta govori taj čovjek. Pa mu je ovaj, kada se vratio, rekao, vidio sam ga kako preporučuje plemenita svojstva. Početak Islama, Ebu Zer, Ljudi su čuli da je se pojavio neki čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik. Pa je Ebu Zer poslao jednog čovjeka da ide i kaže idi uzjahaj konja i idi tamo u Meku, vidi ko je taj čovjek i pogledajte kako ovaj čovjek rezimira poslanicu Božijeg poslanika ali se letu esram i kaže vidio sam ga kako preporučuje plemenita svojstva. A rekli smo juče da jedan od vjerodostojnih hadisa Allahu poslanika jeste da je on kazao i inema buistu li utammima makarim al akhlaq doista sam ja poslan da bi usavršio i upotpunio plemenita svojstva i plemenite čudi kod ljudi. Pa vidimo znači na samom početku islama kada se tek pročulo za Božijeg poslanika li se letu selam Allahu poslanike jasno davao da znanja koliko vjera islam po, posvećuje pažnji lijepom ponašanju i moralnom ponašanju do te vjeri da su ga ljudi odma prepoznali potomi. Enes radijallahu ta'alanu u hadisu 6033. kaže <clears throat> vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam bio je najbolji, najdrežljiviji i najhrabriji čovjek. <clears throat> Nakon toga spomenute jedan dio hadisa koji sad za sad nama, inša Allah, nije potreban, ali ovo što je bitno, Enes radi Allaho tajanom koji služio Božijeg poslanika 10 godina i poslije ćemo vidjeti e, znači, e, kako on tvrdi da se prema njemu Božijeg poslanike ponašao, ali ovom hadisu on opisuje Božijeg poslanika sa tri veoma bitna svojstva. Kaže, on je bio najbolji, najdrežljiviji i najhrabriji. Kane, en nebiju, alihi salatu selam ahsenu, ahsenen nasi. Allahu poslanik je bio najbolji insan, najbolji čovjek, najdražljiviji i Allahu poslanik je bio najhrabriji. Pa Enes radi Allahu ta'ala koji živio sa Božim poslanikom i imao je doista priliku iz prve ruke da se upozna sa Božim poslanikom, da vidi njegove postupke, kaže to je bio najbolji čovjek, najdražljiviji i bio je najhrabriji tri veoma bitna svojstva koje je imao Allah poslanik alihi salatu veselam. <clears throat> Nakon toga imam Buharija citira hadis 6334. E, e, hadis od Džabira radijallahu ta'ala anhu od vjerovjesnika sallallahu alaihi vseleme nikada nije zatraženo nešto pa da je rekao ne. Džabir radijallahu ta'ala anhu govori o Božijem poslaniku i danas ćemo imati nekoliko hadisa koji govori e, na ovu temu da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam bio prepoznatljiv u društvu, bio prepoznatljiv kod ashaba, da je toliko bio darežljiv, da da nikada se nije desilo da ljudi od njega nešto zatraži da on kaže ne. To je znači bio Allahu poslanik ali se letu selam toliko da režili da su ljudi znali doći i tražiti im da bi Boži poslanik znao dati e, stoke ovaca koliko može napuniti jednu dolinu pa su znali se vratiti svome narodu i kažu ljudi dolazimo čovjeka on udjeljuje kao neko ko se ne boji siromaštva znači on ima toliko mnogo da se ne boji ako nešto udjeli da će zbog toga osiromašiti iako je Boži poslanik bio izvjetno siromašan ali je toliko udjeljivao i toliko je bio darežljiv toliko je znači udjeljivao da su ljudi smatrali da on udjeljuje kao neko ko ima toliko imetka da se ne boji da će zbog udjeljivanja postati siromašan. <clears throat> Prenosi se da je jedne prilike u Mekke, u Mekke je došao Hišam ibn Abdul Melik. Hišam ibn Abdul Melik je došao, pa je tavafio kokjavi, pa je pokušao da dođe da, da poljubi crni kamen, ali jednostavno bila je gužva oko kod Kjabi, pa jednostavno ljudi mu nisu dopustili da dođe do Kjabi, iako u to vrijeme on je bio halifin sin. Znači, hajde da kažemo, izuzetno velika pozicija. Nakon toga kada je završio tavaf, sjedio je, gledao je u Kjabu, pa je vidio kako je došao jedan čovjek, počeo je tavafiti, kada je završio tavaf, ljudi su se samo rasklonuli i on je prišao da poljubi crni kamen i otišao je pa se on u jednu ruku ono malo i naljutio, a i, i, i zapitao, a ko je taj, sad pogledaj ovo, ja kao halifin sin dolazim, nikome ne pušta, nikome ne prepoznaje, sad dolazi neki obični insan i odjednom ljudi, znači iz respekta prema njemu, samo se, uh, ajde da kažemo, rasklonili se da on može poljubiti crni kamen. Pa je tu bio jedan poznati, jedan poznati arapski pjesnik Ferezdak. On je prepoznao taj čovjek je bio Zeinul Abidin, potomak Ali radijallahu ta'ala anhu, sin Husajna. Sin Husajna Ali ibn El Husein, poznat po nadimku Zeinul Abidin. Pa je ovaj pjesnik El Ferazdak opjevao tog Zainul Abidina u jednoj prekrasnoj velikoj pjesmi, ali ono što je interesantno u toj pjesmi, da je on kazao, kaže, Hada ibnu Fatimetin in kunte teđheluhu bi džeddihi enbijaullahi kad hutimu. Ovo ti je potomak Fatime, čirke Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, njegov djed, znači prvo je govorio o njegovom, hajde da kažemo, njegovom porijeklu, da se vidi da je to neko potomak Fatime radijallahu ta'ala i kaže njegov, dje, njegov djed je pečat svim poslanicima. Bi Biđeddihi enbije ullohi kad hutimu. Pa je to, nakon toga govorio o njemu, između ostalih stvari opisuje ga ovim opisom koji je imao prisjed Božji poslanik, da nikada Božji poslanik nije odbio nekoga kada mu nešto zaiše, pa je kazao ovaj pjesnik Ma kale la katun illa fi tešehudihi leula tešehude lekane lauhu na'mu Kaže, ovaj čovjek koji se vidio sada, znači prvo on je potomak Fatime radijallahu ta'ala anha, on je djede je njegov poslanik, ali se letu selam pečat svih poslanika, ma kale la kato, on nikad nije rekao nema, ne može, illa fite šehudihi, on jedino u životu, kada rekni nema, rekni na tešehudu, kada iz, uči e, etahijatu i kaže ešhedu en la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. On jedinu riječ koju u životu izgovara nema, jeste kad govori nema Boga osim Allaha. Kaže da nema u, še, u, u, u islamu tešehuda. Leu la tešehude le kane la uhu na'mu. Da nema tešehuda, on ne bi znao izgovarati riječ nema, on bi uvijek govorio ima. Pogledajte kako, kako arapski pjesnik opisuje potomka Božijeg poslanika, a on je to naslijedio od svoga djeda Muhammeda alaihi salatu wasalam, kojeg ovdje vidimo Džabir opisuje vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallame, nikada mu nije nešto zatraženo pa da je rekao ne i ne može. Znači, toliko je bio dobročinitelj, toliko je udeljivao da jednostavno nije znao za riječ nema i ne može. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija nam citira jedan lijep, veoma lijep eh, hadis koji također opet potvrđuje kolika je bila darežljivost Božih poslanika alaih salatu wasalam. Od Sehra ibn Sa'ada radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao jedna žena donijela vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallame prugastio grtač, Sehl je upitao ljude, znate li, znate li vi šta je to taj prugasti ogrtač? Odgovorili su, znači da je to ogrtač sa protkanim rubovima. Allahu poslanik ali se letu selam e, rekla je ova žena da ti ga dam da ga obučeš. Jer vjesnik sallallahu alejhi ve selleme uzeo je taj ogrtač jer mu je trebao i obukao ga je pa je jedan asa vidio i rekao Allahu poslanice kako je samo lijep kada bi mi dao da ga obučem. Dolazi žena i svojim rukama je Božijem poslaniku otkala i sašila ogrtač. Pa kaže ovaj asa prenosioc ovog hadisa, pa je ona to dala Božijem poslaniku, a Božji poslanik ga je uzeo imajući potrebu. Ne znači kao što mi danas imamo 15 košulja, 15, 10 jakni i tako dalje, ne. Poslanik nije imao drugi, uzeo ga jer mu je potreban. Pa je, kaže, odmah taj ogrtač obukao i izišao pred ljude. Znači, znate kako čovjek, ajde kad nešto nosaš mjesec, dva, tri godinu, pa ako trebaš nekome i dat, lakše ti nego kad nešto tek dobiješ. Pa Allaho poslanik, pogledajte, to je dobio na poklon. Dobio zato što mu je potrebno, nema šta drugo i prvi put je to obukao. I izlazi pred ljude i kaže jedan čovjek, Allahu poslanić, kako ti je lijep ogrtač. Drugo, kada bi mi ga poklonuo. Pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže, hoću poklončiti. Kada je Allah poslanik alaihi salatu wasalam ustao, ashabi su izružili ovoga rekavši mu, nisi lijepo postupio kada si vidio da ga je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam uzeo zato što mu je potreban. A onda ga je a onda si ga ti upitao da ti ga dam prethodno znajući da on neće odbiti ništa što se od njega zatraži. Ovo je pojenta. Kažu ashabi ovom čovjeku što je tražio, pogriješio si. Zar nisi vidio da je poslanik uzeo taj ogrtač, ima potrebu za njim? Zašto si to tražio? Pa oni kažu, citiraju ono po čemu je poznat poslanik, kaže ti si znao da poslanik alihi salatu wasalam nikada nije odbio insana koji od njega nešto traži. Pa onda ovaj čovjek kaže, poželio sam njegov blagoslov kada ga je obukao jer vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam, možda ću u njega biti zamotan kao čefi. Znači ovaj čovjek je htio u drugim rivajetima i došlo da je zaista ovaj čovjek zakopan u tom ogrtaču. Njegov cilj je bio da mi je da se zakopam u ogrtač, koji je dodirnuo tijelo Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Znači ovaj čovjek nije želio taj ogrtač zato što želi da se njime hvališi ili zato što je znači, skupoci, ne. Želio je da taj ogrtač bude njegov čefin zato što je taj ogrtač dodirnuo tijelo Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Ono što je nama interesantno u ovom hadisu jeste činjenica da sahabi kada su korili ovog čovjeka kažu nisi trebao iskati, ti znaš da Allahov poslanik nikada nije odbio čovjeka kada mu nešto zaišći. Allahu ekbar. Doista jedno veliko svjedočanstvo drugova Allahu poslanika ali se letu selam o Allahovom poslaniku koliko je udjeljivao do te mjeri da je bilo prepoznatljivo da se znalo pravilo ako nešto neko zatraži od Allahu poslanika ali se letu selam on to neće on to neće odbiti. Nakon toga 6038. E, hadis od Enesa radijallahu ta'ala ponovo Imam Buharija se vraća na ahlak Božijeg poslanika ali se letu selam pa kaže Enes 10 sam godina služio vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i nikada mi nije rekao ni uh ni zašto si uradio ni da si to uradio Enes radijallahu ta'ala anhu kažu islamski učenjaci ovaj hadis ukazuje koliko je Enes bio marljiv, koliko je bio pronicljiv, koliko je bio pametan, bez obzira Boži poslanik je bio velik i bio je moralan i bio je dobrog ahlaka, ali isto tako ovaj hadis ukazuje da i Enes radijallahu ta'alanu bio toliko pronicljiv, da je bio toliko pametan, da Allah poslanik i nije imao veliku potrebu da ga kori. Enes kaže, ja sam bio sluga deset godina Božim poslaniku. Allahu akbar, Allahu akbar koja je to blagodat da čovjek se druži sa poslanikom alihi salatu wasalam 10 godina. Zamislite danas čovjeka kada bi imao priliku da se druži sa Allahovim poslanikom 10 minuta. Dao bi čovjek sav dunjaluku i sve što ima na dunjaluku da sjedi pored poslanika alihi salatu wasalam 10 minuta. Enes radijallahu ta'alanu kaže ja sam hizmetio, bio sam tu na usluzi Božijem poslaniku 10 godina. Znači u naj, naj interesantnim situacijama Enes radijallahu ta'alanu je bio sa Božijim poslanikom alihi salatu wasalam i zato je to generacija najbolja generacija. <clears throat> Zato je došlo u vjerodostojnim hadisima da mi ne možemo nikako stići ashabe. I žalostan je onaj dio umeta našeg, ako uopšte pripada taj, e, taj narod tom dijelu umeta, kada imate ljude koji psuju i vrijeđaju najbolje sinove ovog umeta. Psuju i vrijeđaju Ebu Bekra, psuju i vrijeđaju Omera, psuju i vrijeđaju mnoge druge ashabe, to su ljudi koji su bili oko Allahovog poslanika i najveći teret su ponijeli oni. Nakon smrti Božijeg poslanika razišli su se po cijelom svijetu da bi ljudima dostavili istinu. I onda toliko ljudi odu u dalalet i zabludu da ih nije stida javno se s snimi kako proklinju Ebu Bekra i Omera koji je Allahov poslanik u toliko hadisa obrodavao u džennetu. Mi svojom ljubavlju prema Ebu Bekru i Omeru mi robujemo uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naša ljubav prema ashabima je obavezna. Mi volimo ashabe i time obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Enes radijallahu ta'ala kaže ja sam deset godina bio pored poslanika ali se letu se nam i nikada mi Allah poslanik nije rekao za nešto što sam uradio, što si uradio ili za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio. Znači, ipak ovaj hadis ima dvije velike poruke, kakav je bio ahlak Božijeg poslanika da jednom svom slugi za deset godina nikada nije uputio kritiku ni ukor, a s druge strane, kakav je odnos bio ashaba prema Božijem poslaniku da ga služi deset godina i da on ne napravi nikakav neki veći prijestup pa da ga Božiji poslanik mora ukoriti zbog toga. <clears throat> Nakon toga e, Imam Buharija u ovom poglavlju stavlja novo pod poglavlje i kaže bab kejfe je kunu rađulu fi ehlihi kakav čovjek treba kakav čovjek treba među svojim ukućanima biti kako i na koji način se čovjek ponaša sa svojim ukućanima odnosno kako se ponašao Allah poslanik ali se letu selam sa svojim ukućanima i kako bi mi trebali da se obhodimo prema svojim ukućanima. Od Esveda se prenosi da je upitao Aishu šta je sve vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme među svojim ukućanima radio. Pa mi je rekla, bio je na usluzi svojim ukućanima. Kada bi nastupilo namasko vrijeme, otišao bi da klanja znači Aisha radijallahu talanha, supruga Božijeg poslanika, koja je najbolje poznavala poslanika u njegovoj kući. Ona i njegove druge supruge, kaže Aisha radijallahu talanha, ka ne fi mihneti ehlihi. On je jednostavno bio na usluzi svojim suprugama, jednostavno mihneti ehlihi, što god treba u kući, Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, je radio sa svojim suprugama. Ovaj hadis nam definitivno ukazuje i jasno poručuje kakav bi čovjek trebao da bude u svojoj kući. Allah poslanik ali se wasalam u vjerodostanom hadisu nam je kazao hajrukum, hajrukum li ehlihi, najbolji među vama, oni koji želi da u islamu budu najbolji, onda mjesto njihovog dokazivanja i mjesto njihovog ispita jeste njihova kuća. Ja sam o tome dosta puta govorio, da je neispravno razumijevanje prioriteta u životu da čovjek bude na ulici vesel, da bude vesel sa prijateljima, u džamiji, na gozbi, na svadbi i kada dođe kući to je jedan drugi i potpuno drugi insan i ljut i srdit i, i ovakav i onakav. Ako možemo biti lijepi i blagi i milostivi na ulici, i sa prijateljima, i sa braćom. Šta je to što nas čini da se možemo obuzdati da se možemo obuzdati na ulici, a ne možemo se obuzdati kod kući. Jedne prilike mi je došao jedan insan pa se žali kako se ne može kontrolisati u svom opođenju prema supruzi, zato što je to nekad, što bi rekao, preleti pa je istuće pa sam mu postavio pitanje, rekao, a molim te, možeš li se kontrolisati kad si na ulici? A mogu, kaže, vidi me narod. Znači, kada me narod vidi, ja se mogu kontrolisati. A kada me vidi meleki, kada me vidi moj gospodar, kada se zapisuje sve što radim, tada ja mijenjam ponašanje. Pa čovjek bi trebao, ako želi da se natječe, da bude među najboljim ljudima u islamu, Jedan od mje, jedno od mjesta gdje se treba dokazivati jeste njegov odnos prema njegovoj porodci. Vidimo ovdje govora Iši, znači hadis koji bilježi imam Buharija sa lancem prenosilaca, 6039. hadis, ali kaže Aisha, bio je na usluzi u kućanima. Radio je tu kućanske poslove, ali kada bi nastupilo namasko vrijeme, on bi otišao da obavi namaz. Pa ga dobročinstvo prema poroci nije spriječilo namaz da redovno obavlja namaz, ali isto tako i obavljanje namaza ga nije spriječilo da čini dobročinstvo svojoj poruci. Tako da insan vjernik trebao bi da odgaja sebe, da preispituje sebe kakav je njegov odnos prema njegovoj poruci. Zato sam kazao, oni ljudi koji su na ulici e, se ponašaju na jedan način, a u kući na drugi način trebali bi dobro da se preispitaju gdje su oni od sunneta Božijeg poslanika, ali se letu se nam jedne prilike kada smo bili kod jednog od šehova u Medini, pa nam kaže, dajte mi ličnost poput poslanika. Njegove supruge su bile poput kamira. Prenosile su njegove najintimnije dijelove života umetu. Dajte mi samo gdje je Boži poslanik Ali se letu selam se loše ponašao kada ga niko drugi ne vidi osim njegove supruge. Znači, život Božijeg poslanika, ali se letu nam treba da nam bude svjetiljka kako i na koji način da se ponašamo. <clears throat> Nakon toga, e, jedno, ajde da kažemo malo i možda e, čudno pod poglavlje, u ovom poglavlju kaže Imam Buharija, ljubav, ljubav ljudi prema ljudima dolazi od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala nu se prenosi da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao kada Allah zavoli nekog groba, on dovikni Džibrilu, Allah voli toga i toga, pa ga i ti voli, tada ga i Džibril zavoli. Zatim Džibril dovikni onima na nebu, Allah voli toga i toga, pa ga i vi volite. I tada ga, tada ga zavoli stanovnici neba, zatim se ljubav prema njemu ulije, zatim se ljubav prema njemu ulije onima što su na zemlji. <clears throat> Imam Buhari je citirao, citirao ovaj hadis, Allah za subhanahu wa najbolje zna šta je razlog toga, ali u svakom slučaju eh, hadis koji ima sigurno veliko mjesto u islamu, a to je da kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekog svoga roba, on pozove Džibrila, alaihi salatu wasalam, pa kaže ja volim tog roba, pa ga i ti zavoli, Džibril iz apsolutne pokornosti Allahu odma zavoli tog insana. Pa Džibril pozove po nebesima stanovnike nebesa i kaže Allah s.w.t. voli tog e, svoga roba pa ga i vi zavolite pa ga i oni zavoli. Nakon toga kaže Allah poslanim zatim se ljubav prema tom insanu ulije onima što su na zemlji, odnosno ovdje je e, rečeno malo na arapskom thume yudau lahu el kabulu fi ehlil ardu Allah mu propiše da taj insan bude prihvatljiv kod ljudi. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki hadis, e, ljudi bi se trebali natjecati da žude za ljubavlju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala jer blago onom robu kojeg zavoli uzvišeni Allah, a vidimo i neke posljedice. Ono što bi ja želio da ukažem i čak sam juče kontaktirao neke svoje šehove u pogledu ovog hadisa, da ne smijemo mi ako vidimo da određenu osobu vole ljudi u datom momentu ili jednostavno on je prihvatljiv u nekom društvu da mi kažemo e, evo ovoga Allah voli zbog ovog hadisa. Mi možemo kazati Mi se nadamo da Allah Đelšanovog insana voli, jer pogledajte kako ga ljudi voli i kako od njega prihvataju istinu i tako dalje. Ali e, nekada se desi da ljudi e, vide da određenog insana, od, određena skupina ljudi voli, pa onda kažu, e, ovaj hadij se odnosi na ovog čovjeka. Teško je, znači, teško je da tako čovjek se ponaša, čovjek može kazati, Mi se duboko nadamo da to što ljudi voli insana, razlog tome je što ga je uzvišeni Allah zavolio iznad sedam nebesa, ali insan sve dok je živ, kao što su govorili učenjaci prvih generacija, ne može se za njega odgovorno tvrditi kako će on završiti ovo dunjalučki život. Tako da, e, insan se treba paziti kada su u pitanju ovakvi hadisi, da i ne daj Bože ne razumije pogrešno, a svakako ovaj hadis ukazuje e, na bitnost toga i na veličinu toga da uzviše Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekog od svojih robova. <clears throat> Nakon toga Imam Buharija, rahmetullahi alayhi citira jedan e, veličanstven hadis, a to je e, Babul hubbi fillah, ljubav u ime Allaha. <clears throat> Jedna stvar koja krasi ovu vjeru jeste da Islam ljude, Islam ljude vrednuje ljubav po njihovom odnosu prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala prvenstveno po njihovoj bogobojaznosti. In ekramekum inda Allahi etkakum i vidjet ćete od samog početka Islama da su ashabi i tekako ti ta načela i tekako prihvatili i shvatili pa ćete vidjeti da je bilo ashaba koji su uh, koji su primili islam, ostavili svoju rodbinu, ostavili svoje prijatelje, učinili hijđru i postali znači, e, braća po islamu onim ljudima koji su bili daleko od njih, e, znači rodbinski, pa nekada su to bili daleki ljudi poput e, Bilala iz Habešije i tako dalje. Pa je islam E, religija, vjera koja mnogo pažnje posvećuje i velike, velike nagrade obećaju se ljudima koji se budu iskreno volili samo radi Allaha, ne radi neke dunjalučke koristi. Toliko je hadisa vjerodostojnim kojima Allah ali se letu selam obećava posebne, posebne nagrade ljudima koji se budu voljeli radi Allaha. Znači ne voli, ne voli čovjek nekoga zato što od njega očekuje korist ili zato nešto. Ne, voli ga zbog njegove pokornosti Allahu. Voli ga zbog njegovog pridržavanja za sunnet Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam. Od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu selam kazao niko neće osjetiti slast imana dok samo u ime Allaha ne bude volio drugoga. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله Niko neće osjetiti slast imana, dok samo u ime Allaha ne bude volio drugoga. Znači neće osjetiti slast imana. I ovo nas, eh, hajde da kažemo, otvara nam jedna nova vrata u islamu. Eh, ja sam o tome eh, nekada i govorio, a to je slast imana. Nerijetko nam se dešava da ljudi žive islam, ali jednostavno nisu osjetili slast tog islama. Pa ćemo vidjeti da ljudi kroz svoje postupke kao da maštaju da se oni vrate u period džahilijeta, da se vrate i da oni budu po kafićima i po nargila barovima i da oni hodaju, konzumiraju alkohol i da mijenjaju žene i tako dalje. Nisu ljudi osjetili slast i badeta nisu ljudi osjetili slast toga što je uzvišeni Allah nekog insana uputio na put istini. Pa kao da im ta uputa ništa ne znači. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, neće čovjek osjetiti slast imana dok ne bude imao pri sebi neka od sljedećih svojstava. Prva stvar jeste da ljude voli prvenstveno radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Či znači čovjeka, sve dok čovjek odgoji sebe, da ljude koje voli iz svoga okruženja ne gleda ih kroz neku drugu prizmu, gleda ih kroz prizmu njihovog odnosa prema Allahu. Voli radi uzvišenog Allaha, svano tala, voli zbog toga što vjeruju Allaha, što redovno klanjaju, što se čuvaju grijeha, što padaju svojim licem na seđnu i tako dalje. Pa prva stvar da bi neko osjetio slast imana da voli ljude radi Allaha. Druga stvar kaže Allah poslanik se letu selam dok mu ne bude draži da bude vačen u vatru, nego da se ponovo vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah iz njega izbavio. Ovo je ono što smo malo prije spomenuli, da čovjek preziri da se vrati u kufr, da se preziri da bude vraćen u grijehe, u nemoral. Vi danas imate osoba koji su možda imali težak život, možda po imenu muslimani, ali imao je težak život od nemorala, od prevara, od kriminala, od, od udaljenosti od uzvišnog Allaha. Pa ga uzvišeni Allah počasti uputom, pa se pokaje, pridržava se Islama godinu, dvije, tri, svakako imaju razlozi, ne nastavlja da uči Kur'an, ne, ne, ne, ne educira se, ne čita, ne obrazuje se i onda slabi njegov iman, dođe na nivou da on poželi da se on ponovo vrati. Pa imamo ljudi koji pokušavaju, može li nekako da ja budem i tamo i vamo. Ja da budem u musliman, ali može li ikako da budem i u diskoteci. I da ja malo i duhan, malo i alkohol, malo i kriminal, ali ja ću i u džamiju. Pa ne zna on gdje bi, tamo ili vamo. Pa kaže Allah poslanik za one koji hoće da osjeti slast imana, kaže Allah poslanik, dok ne budu prezirali da se vrate u nevjerstvo, kao što preziru da budu bačeni u vatru nakon što je uzvišeni Allah počastio da ih izvukao iz nevjerstva. I zato mi se svidjela izjava jedne osobe iz našeg okruženja e, kada, kada jednostavno u tim nekim bračnim relacijama došlo je do momenta da jednostavno E, znači, jedan supružnik osjeti da bi se drugi lagano počeo malo i vraćat u taj džahilijet. Pa onda jedan drugom supružnici kažu, zar želiš da se vratiš tamo? Nakon što nas je Allah izbavio, nakon što nas je Allah počastio, da sad ponovo, da sad ponovo se vraćamo u džahilijet, da se ponovo vraćamo grijesima, nemoralu, kao da nismo našli sreću ovdje u islamu apsolutno. Islam je sreća, islam je zadovoljstvo, pitanje je samo nas, koliko smo shvatili, koliko se družimo sa Kur'anom, koliko razumijemo Kur'an, koliko razumijemo hadise Božijeg poslanika, koliko živimo, pod, koliko smo iskreni, koliko dovimo, koliko plaćemo. To je, a nemoguće je da, znači, insan spozna islam i nakon toga poželi da ide u džahilijet. To je nemoguće. Samo se može desiti da čovjek nije osjetio slast imana. Kaže se treća kategorija, treća kategorija, a to je, kaže Allah poslanik, ali se leto sram, te dok mu Allah i njegov poslanik ne budu draži od svega drugoga. Da čovjek u životu da sebi prioritete, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala i njegov poslanik su mi najdraži na zemlji. S druge strane, sutra kada mu e, dođe praktično u životu, imam interese vjeri, imam naredbu, imam zabranu, imam vamo nešto dunjalučki čar ako prekršim. Meni su Allah i njegov poslanik najdraži, meni su naredbe uzvišenog Allaha, meni su zabrane uzvišenog Allaha najprioritetniji, bez obzira što će me mašiti nešto od dunjalučki koristi. Pa su ovo tri svojstva koje Allah poslanik ali se letu selam spomenu za osobe koji želi da okusi slast imana. <clears throat> Nakon toga, nakon toga Imam Buharija počinje sa jednim novim podpoglavljem, pa kaže poglavlje, rekli smo da Imam Buharija nerijetko zna staviti u naslov pod poglavlja riječi e, kur, uzvišnog Allaha iz Kur'ana neki ajet ili čak hadis Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Pa Imam Buharija u ovo poglavlje e, citirao riječi uzvišnog Allaha subhanahu u suri El Huđurat 11. ajet يا الذين امنوا لا يسهر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون او vi koji vjerujete neka se muškarci jedni drugima ne rugaju možda su oni bolji od njih a ni žene drugim ženama možda su oni bolji od njih I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružna osobina neposluha nakon vjerovanja, a oni koji se ne pokaju, oni su doista zulumčari. Jedan veličanstveni ajet iz veličanstveni suri, sura El Hujurat, islamski učenjaci za nju kažu da je to sura Edeba, sura kodeksa ponašanja, sura morala, znači pohvalno, dobro bi bilo da čovjek vjernik s vremena na vrijeme pročita tu suru. E, većina te suri su smjernice uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala kako i na koji način bi trebalo da fercera i funkcioniše jedno društvo. Pa imam Buharija, rahmetullahi alihi, u ovom poglavlju citirao samo jedan, 11. ajet u suri, u suri El-Huđurad, gdje Allah Đeršanu kaže O vi koji vjerujete, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. La jeshar kaumun. Nemojte se ismijavati jedni s drugima. I sinoć smo o tome govorili, ne zna insan. Možda se čovjek ismijava s nekim, a taj insan je kod Allaha na visokom stepenu. Što je interesantno, a to je veoma rijetko, da uzvišen Allah isti propis ponavlja i za muškarce i za žene, zbog bitnosti. U osnovi u Kur'anu kada dođe naredba za muškarce, ona se odnosi i na žene. I mi smo neku noć kad smo u Zenci držali predavanje, spomenuli Da uzviši Allah kada naređuje obaranje pogleda, naređuje ga muškarcima, pa ga naređuje i ženama. Iako da je samo naređeno muškarcima, to se odnosi i na žene. Ali zbog bitnosti određenih pitanja, nekada uzviši Allah ponovi određenu naredbu i ženama zbog bitnosti toga. Pa je ovdje spomenuto, neka muškarci se ne rugaju jedni drugima, možda su oni s kojima se mi smijavamo i rugamo mi se bolji od nas. I neka se žene ne rugaju drugim ženama, možda su oni s kojima se one ismijavaju, rugaju, možda su kod Allaha bolji. Pa kaže se dalje, <clears throat> i ne kudite jedni drugi i ne zovite jedne, jedni druge ružnim nadimcima, sve stvari koje usmjeravaju jedno e, društvo kao onome što će ojačati ojačati temelj jednog društva, to je da se ljudi jedni druge ne nazivaju pogrdnim, pogrdnim nadimcima. <clears throat> nakon toga, nakon toga Imam Buharija nam je citirao <clears throat> Eh, hadis, 6042. hadis od Abdullah ibn Zem'i, da je kazao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame, <clears throat> Allahu poslanik zabranjivaju da se čovjek smije puštanju vjetra. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam zabranjivaju da se čovjek smije puštanju vjetra. On je također, Allahu poslanik kazao, zašto neko od vas svoju ženu, zašto neki od vas svoju ženu udaraju kao pastuha ili kao roba, a možda će je nakon malo vremena domalo privući, zagrliti, a došlo u nekim rivajetima, možda će nakon toga imati sa njom i intimni kontakt. Pa ovaj hadis ima e, dvije rečence koje su jednu ruku nevezane. I, Imamo dosta hadisa. Juče smo imali hadis da Boži poslanik u jednom hadisu kaže ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka radi to. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka radi to. Ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka radi to. U ovom hadisu imamo dvije stvari dvije stvari e, nevezane jednu za drugu. U prvoj stvari Allah poslanik je zabranio, kaže da se čovjek smije puštanju vjetra. Pogledajte koliko je vjera islam lijepa i savršena čak i neka, nazovimo je, sitne stvari definiše vjernicima kako da se prilikom takvih ponašanja ponašanja, eh, hajde da kažemo kako da postupaju. Generalno, znači, kada je u pitanju islam i puštanje vjetra, to je pokuđena stvar da čovjek pred ljudima javno pusti vjetar. Ali kažu islamski učenjaci, na osnovu ovog hadisa, ako bi se desilo da neko i u društvu, da li da je ga, hajde kažemo, savladalo ili prevadlo, pusti vjetar, ljudi se neće smijati tome i neće od toga praviti neku, hajde kažemo, maskotu, već Kaže Allah, neka se ne smiju ljudi. Kažu islamski učenjaci, to podstiče da se čovjek u jednu ruku nastavi ponašati kao da se ništa nije desilo, u jednu ruku kao da se pretvara, ništa se nije desilo pa je po islamu pokuđeno, pokuđeno da ljudi javno, kao što je zastupljeno u nekim narodima, čak civiliziranim narodima, da ljudi javno jedni pred drugima puštaju vjetar, što je islamu pokuđeno, do te mjere da Boži poslanik preporučuje, ako se to nekada ide desi nekomi, nemojte tome obraćati pažnju, to je nešto što je se znači desilo e, bukvalno pokuđena stvar, nemojte joj obraćati nikakvu pažnju. Nakon toga kaži, kaže e, se u ovom hadisu, on je također Boži poslanik rekao zašto neko od vas ili zašto neki od vas svoju suprugu, ženu udaraju kao da je ona konj ili, ne, ili kao da je rob, a možda će je domalo ili nakon toga privući sebi i zagrliti je, a u rivajetima smo rekli drugima e, da kaže Allah poslanik, a možda će nakon toga sa njom imati e, intimni kontakt. Ovaj hadis pojašnjava kakav bi trebao da bude odnos čovjeka prema njegovoj supruzi. E, znači imamo vjerodostojno hadise u kojima stoji da Allah poslanik ali se letu wasalam, nikada nije udario ni jednu od svojih supruga. Nerijetko nam se dešava, pogotovo nama dajama, da imamo pritužbe e, naših sestara, Imamo mi pritužbe i muškaraca kako se žene odnose prema njima u nekim drugim pitanjima, ali kada je u pitanju konkretno tuča, u većini slučajeva zna biti slučajeva da žene i izmlati muškarce, ali porijetko u većini slučajeva muškarci e, koriste tu svoju fizičku nadmoć, pa onda svoj džahilijet i svoje neznanje i, i svoju nekulturu i stresu tako na način da pretuku svoju ženu. Pa znači ovdje Boži poslanik u negativnom kontekstu to kaže. za neko da istuče ženu, a nakon toga opet sjedne i zagrlije i sa njom ima intimni kontakt. Allah poslanik ali se letu veselam nikada nije istukao niti jednu svoju suprugu i ne samo istukao, nikada nije udario niti jednu svoju suprugu pa čovjek koji hoće da slijedi sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, trebao bi da se i u ovom sunnetu ugleda u sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, a sam Allah poslanik kaže, najbolji među vama su najbolji među svojim suprugama, a ja sam, kaže, najbolji prema svojim suprugama. Pa nije Božiji poslanik izuzeo sebe, već Allah poslanik ali se letu se nam kaže a ja sam najbolji prema svojim suprugama i vidjeli smo a Iša kaže Allah poslanik je bio tu na usluzi svojim ukućanima. Ukoliko hadisa imate primjere kako se Allah poslanik lijepo i na najljepši način obhodio prema svojim suprugama. <clears throat> Nakon toga, i to je, nadam se, e, pošto smo malo imali trzavica oko kretanja, e, ovo je zadnji hadis kojeg ćemo ako Bog da uzeti u večerašnjem prvom predavanju, a to je onaj poznati hadis da je Allah poslanik ali se letu selam e, kada je e, držao e, hudbu na oprosnom hađu. Allah poslanik je pitao asabe u kojem se mi danu nalazimo, u kojem, u kojem mjestu se mi nalazimo. Nakon toga Allah poslanik ali se letu selam postavio jedno veliko, veliko pravilo. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, Allah je u istinu vašu krv i vaše imetke i vašu čast učinio nepovredivim kao što je nepovrediv ovaj dan u ovom mjesecu u ovom gradu. Allah poslanik ali se letu selam kaže fa inna Allaha harrama alaykum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha Imamo i drugi rivajte da je Allah poslanik izrekao da je kazao doista su vaši životi, doista su vaše časti i vaši imeci, svijeti i haram kada su u pitanju znači, međuljudski odnosi. Pa jedno veliko pravilo, nerijetko nam se dešava i mi smo o tome mnogo puta govorili kada je u pitanju možda imetak, možda se musliman lako e, suzdrži da ne napada na tuđi imetak, pa kada je u pitanju i život i, elhamdulillah, i to su muslimani dobri, ali kada je u pitanju čast, znači tu da nas Allah subhanu wa ta'ala ne kazni da popravi naše stanje, ali doista su muslimani u pogledu toga, znači daleko, daleko. Vidimo da je Allah poslanik ovdje stavio na isti nivo i zajedno spomenu doista vaše časti i vaši imeci i vaši životi su, znači imaju svoju svetost, nepovredivost, kao što je, kaže, svijet ovaj dan, I u ovom mjesecu i u ovom mjestu u Mekiju mjesec Zulhidže, znači e, jednostavno e, svetost čovjekovog života, čovjekovog imetka i čovjekovi časti. Pa nas ovaj hadis uči doista jednom velikom principu, a bićemo ako Bog da e, sada u drugom predavanju govoriti e, o nekim bolestima povrijede muslimanske časti, e, među najvećima jeste ogovaranje, danas zastupljeno to kako, i govorit ako Bog da možda preko nekih 30 praktičnih načina kako i na koji način da ostavimo ovu opaku bolest, pa savjetujem onima koji mogu ako Bog da da s nama budu i u ovom drugom predavanju gdje ćemo govoriti o nekim opakim bolestima kroz koje prolazi ummeta, to je gibet, nemimet, prenošenje tuđih riječi i govorit ćemo ako Bog da praktično kako i na koji način da, da ostavimo te opake bolesti. Ovdje ćemo se ako Bog da zaustaviti i nakon desetak minuta se vraćamo našoj ponovnoj emisiji. Subhaneke, Allahume ve ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilike.